True beer flavor. Club, great taste, good times. It's your beer. Enjoy. Club, the taste of a lifetime. So ɔho ɛske sɛdeɛ meka no sɛdeɛ mesi dɔ wɔ no ɛnso so ɔnsɛ mi wɔ kunu na nti mepɛ sɛ mekyerɛ wo sɛ medɔ paa makoma da wakoma so ɛfiri sɛ sɛ yɛka ɔda ho asɛm a Ɔbɛdidi, mede no bɛsra ha. Enti ɛwɔ sɛ wokɔkɔ gyina no sei. Masutu afa ne ti hɔ. Was, wonim adeɛ no. Wahu? Mɛyɛ dodo. Yɛ ma me ho ntɔ me na aso Mɛyɛ dodo, mo ahu sɛ mete ɔdɔ ase. Saa wahu? Mate sɛ wɔreba. Hello? Abo, bra. Nana, mekyia wo. Yeah, tena ase. Aha ne eh, Nana Tɔla fie. Menie. Mede asɛm na ɛnam. Asɛm ya? Eh, Nana Tɔla. Yes. Mede hyia wo yayayayayayaya. Kyɛ sɛ mepɛ sɛ mehwehwɛ mu na mehu nea ɛku no sɛ yɛ nipa dasani o sɛ yɛ ɔno nso ne ne mmere na aso a na kyɛ sɛ magya mu na sɛ yɛ nipa dasani Me ne no bɛtwi paa na wɔbɛhu sɛ yes me me ɛsɛ sɔgbɔ deɛ mewɔ hɔ me me mepɛ sɛ wofrɛ no mate nka sɛ wotumi frɛ wɔ mepɛ sɛ wofrɛ no na mbisa no na ɔkyɛ me nea nea nea kun no okun no ɛhɛn wopɛ sɛ mefrɛ no saa na wobisa deɛ okun no ɛɛ sɛ nipa na kun no a ɔnkyerɛ me sɛ ɔno anso ne wuo nso Okay, ɔ- ɔ- ɔ- okay. ɔnka nkyerɛ me okay nsamanfoɔ no ɔho bisa de deɛ ɔbisa bisa no. pɔtɔ ɛɛ ɛɛ asɛm a mi mi mi pɛ sɛ ɔka kyerɛ mi no ɛnyɛ nnwomtoɔ a ɔwɔ abɛgyina. asɛm bɛ na abɔ na ɔka kyerɛ ho. asɛm bɛ. mi si mi pɛ sɛ mi hu sɛ sɛ yɛ ɛɛ nipa dasani na ɛkun no a ɛyɛ ne yiri no anaasɛ yɛ obi o sɛ yɛ hwan hwan yɛ o ɔnkyerɛ mi. me so me ba no mehyɛ da tetee no nti afutuo kakra a me nso mewɔ a mede bɛma me ba no wɔ sɛ mede ma no ansa na wakɔ Ash black cola anigye nko ara. Aborɔbɛ, seesei no, sɛdeɛ m'ani si gye wo ho no, me kunu baako no deɛ, saa ne deɛ, na ɛmma koraa. Hɛ, ɔnnim dɔ kap. Prɛ. Me ti hɔ nya me ba awale asi a, maa mɛ wo. Manya agyapadeɛ bi nso so. Nti mpɛ sɛ nka wo boa me na nka hɛ wo boa sɛ me kasa sa na hwɛ m'anim saa na m'ani agye. Me pɛ sɛ nka wo boa me na nka me yi me firi ho. Mama, biribiara a wo bɛka sɛ me nyɛ biara mɛ yɛ. Ɛdeɛn na wo pɛ sɛ me nyɛ mma wo? Saa wahu, ɛneɛ ansa na mɛ kyerɛ wo deɛ yɛ ma me no, pɛ sɛ me to ɔdɔ ho nnwom baako mma wo. Mepɛ sɛ wokɔ te ha. Ei, susu fa twerɛ me so. Fa fa soro. Mepɛ sɛ wokɔ te ha. Yes. Sɛ wote hɔ a, ɔbɛbɛ fie sɛ ɔba bɛdidi. Memfa ne nkɔtena baabiara aha pɛpɛɛpɛ na mede no bɛtra. So wohu sɛ makɔwura dan mu pɛ na wama no afa ya. Ɔdɔ nti mɛyɔ. Yes ɛneɛ ka ho na kakra na waba fie. Ɛyɛ a na ɔhwehwɛ wo ho yie o na. Eii me a mɛtwe me ho ɛba koraa na megyina hɔ a me ho nnim deɛ mɛyɛ a ɛbɛfiri hɔ adɛn woha me wiase saa na meda a mɛnna. Hello my dear. Hello. Makumam tɔfe. Nana na wakyɛ saa. Monte twi hɔ. Yɛte twi. Yɛni agye se yɛba ha. Oh fine. Na nea mo kan na mi. Mo mo papa na. Mr Bedi. Papa ɔkɔ no. Ɔba yɛ ne na ɛba na. Hey. Na dɛm bi fɛ na ɔkyerɛ yɛn fie no house number ne biribi a na ɔkyerɛ obi pa so na yɛhwɛ baa ha. Papa gya ni yɛ ɔɔ. Ɛma kɔ aba. Ɛma kɔ aba. Ɛma kɔ aba. Ɛɛ. Ɛyɛ ni esi agye. Yɛbɛ to. modwane memmɔ hɔdamfo no mu a mobɛfrɛ sɛ ma anam modwane saa na nkurɔfoɔ baa no modwane mokɔ fie na ɔma akɔbɔ bɔdam mofrɛ sɛ ma mɔdam fafa wo mɛsɛ mo ti ɔmo akɔ wɔdam a wokaa sɛ ɛha me motra se mopɛ sɛ mofrɛ mo 20 years sama no yɛfrɛ no akora badu frɛ akora badu bia ne din Adwuma abɛdu aha nipa o. Hmm, ɔnha obiara, ɔnha obiara. Mu ka asɛm a, mu mi ndwin saa asɛm no na mu adwuma aha nipa ɛna dɛn dɛn. Saa asɛm yɛ mu obiara nkyerɛ n'adwin. Hmm. Saa asɛm a yɛ kɛ, mu a na ma twetwe ase yɛ ma asɛm yi ayɛ tententententɛ ɛnsi da. Hmm. Eh, sese woni, ɔwase ɛkɔ. Eh, ɛkɔ deɛ ɛsi ɛkɔ. Nigeria wa. Ne ehu sɛ ne dan ɔha yɛ ni, ne nkonnwa ne biribiara esisi mmɔfra so kɛn ho. Ne ehu sɛ wawu ampa. Adeɛ wei sɛ sisɛ nneɛma no nea bi ba. Nneɛma bɛ. Agyapadeɛ no. Kyɛ sɛ wo deɛ agyapadeɛ na ɛho hia. Na yɛn na hia nipa so wo wia yɛn yɛn pade agyapadeɛ na ɛfa so. Kɔpɔn wo di hyɛ no no wo di hyɛ. Abusua no ka ho. Hɛ yɛde ba a wo nfa wo mpɛ. Gyagyagyagyagya na nya no anya no ho asɛm yɛ ka yɛ yɛ pɛ ɛkwan a yɛde bɛkɔ hɔ ɛna sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛhu no kora wom ɛno ne yɛhwehwɛ ɛna nea ɔkɔn no Ɔnni hɔ, wawu. Ansa na yɛde saa nsɛm yi ama wɔn, na sɛ yɛkɔ akɔka kyerɛ wɔn sɛ wawu a, ɛnneɛ na kyerɛ sɛ nka mmara. Sɛ yɛkɔ a yɛnkɔhu no. Francis ɔkɔware yi awo ma mmienu. Ɔbaa panin sesei bra na ɔkɔbɔɛ no nipa bi ɔte kwan na akɔware na awo mmaa ɔhu wɔn fa so. Sɛdeɛ sesei wonim yɛkɔ na sɛ Ɔkɔdaeɛ, ɔyareeɛ, ɔsee ne ti. Yɛde no kɔɔ Companache Hospital. Yesu bi nso mu a ɛnyɛ yie, akora baabi awu. Ao, nea ɔwuiɛ no nso, ɛm sɛ mmɔfra na ɔde wɔn baeɛ no, ɛsɛ sɛ yɛde mmɔfra no ba na yɛbɛhwɛ mmɔfra no maame, na yɛbɛkyɛ abusuafoɔ, na yɛbɛhyɛ yɛma mo sɛdeɛ. Ɛno kora nti na ɛbaeɛ, ɛsɛ akora baabi ɔdaeɛ a wansɔre. Ao, nea ɔkɔsie no hɔ. Mase. finest ingredients to give you that true beer flavor. Club, great taste, good times. It's your beer. Enjoy. Club, the taste of a lifetime.